Hulle het lookies getrek om vir die Manasse stamgrond te gee, want Manasse was Joosefse uitste sien. Makker was Manasse se uitste sien, hy was die pa van geleerd. Makker het die land geleerd en die land pas aangekry, want hij was een man wat kon oorlog maak. Die andere families in die Manasse stam het ook grond gekry. Dit was die families van die mans in die nageslag van Manasse sien van Joosef. Die families was Abeser, gelijk, Asriel, Sekem, Gefir en Semida. Maar Selof gaat sien van Gefir, sien van Geleed, sien van Makker, sien van Manasse het nie seens gehad nie, hy het net dochters gehad. Hulle name was Magla, Noa, Googla, Milka en Tersa. Hulle het na die priester Eleazar toegekom en na Joshua en die leiers en hulle het gesê, die Heere het vir Mooses gesê hy moet vir ons ook grond gee tussen die ander mensen van ons staan. Moeses het vir hulle grond gegee tussen hulle paase broers, Moeses het gedoen soos die Heere gesê het. Die mannese stam het toegeleed en Basan oos van die Jordaan rivier gekry en ook nog tien ander dele, van die dochters van mannese het grond gekry saam met sy seens. Die ander mannese mense het die land geleed gekry, die grond van die mannese stam begin langs die grond van die Aserstam en gaan tot by die stad Mikmetat, oos van die stad Sigim en dan sy tot bij die mensen wat in die stad in Tapiloog woon. Die stad Tapiloog is op die grens tussen Manasse en Ephraimse grond. Die grond rondom die stad het aan die Manasse stam behoort, maar die stad zelf het aan die Ephraim stam behoort. Die grond van die Manasse stam gaan tot in die Kanaalvallei. Die grens is noord van die vallei tot in die Seerert. Zuid van die vallei is oor stede van Ephraim, hier die stede was tussen die stede wat aan Manasse behoort. Efraimse grond was syd van die vallei en Manasse grond was noord. Manasse grond gaan tot bij die Sedert, en noord van zijn grond is die grond van die Osserstam, en oos is die grond van die Isaskarstam. Maar op die grond wat aan Isaskar en Osser behoort het, was daar stede wat aan Manasse behoort het. Die stede was Bitsan, Jebleam, Dor, en Dor, Taanak en Megedu, en die dorp is nabij die stede. Die dorpies is op drie hevels. Die mannese stam kon nie die mense in daar die stede oorwin en wegjaag en die stede vir hulle self vat nie. Die Kanaanite het besluit om daar te blijven en in die stede te woon. Toe die Israelite baie geword het, het hulle die Kanaanite gedwing om vir hulle te werk, maar hulle kon nie die Kanaanite oorwin en wegjaag en die stede vir hulle self vat nie. Die Joosef stamme het vir Joosja gevraagd, Hoekom het jij voor ons net een deel van die land gegee om aan ons te behoort? Ons is baie mensen, van die Heere het ons baie gezien. Joshua het vir hulle gesê, as jylle so baie mense is en as die Efraimberde niet genoeg is voor jullie nie, dan moet jullie die bosse gaan uitkap en vir jylle grond maak in die land van die Veresite en Refaiete. Die Joosef stamme het toegesê, die berge is niet genoeg voor ons niet en al die Kanaanite wat in die vallei woon, het oorlogkarre van Eister, die Kanaanite wat woon in die stad Bitsan en die dorpies daar nabij, en in die Israel vallei. Joshua het vir die nageslag van Josef, vir die stamme Ephraim en Manasse, gesê, Jylle is baie mense en jylle stam is baie sterk, jylle moet meer as een deel hee. Maar jylle moet ook die berde kry wat vol bosse is. Jelle moet die bosse uitkap en jelle moet die grond skoonmaak zodat jelle die hele bergland kan krijgen. Die Kanaanite het oorlogkarre en hulle leer is sterk, maar jelle sal hulle oorwin en wegjaag en jelle sal hulle stede vat.